Hoswe, Kabanata 1 Pagkamatay ni Moises na lingkod ni Yahweh, sinabi ni Yahweh kay Hoswe na anak ni Nun at lingkod ni Moises, Patay na ang lingkod kong si Moises. Ngayoy humanda ka at ang buong Israel, at tumawid kayo sa ilog Hordan, patungo sa lupaing ibinibigay ko sa kanila Gaya ng aking sinabi kay Moises, Ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng lupaing inyong mararating. Ito ang magiging hangganan ninyo. Sa hilaga ay ang kabundukan ng Lebanon. Sa timog ay ang disyerto. Sa silangan, ang malaking ilog Euphrates. At sa kanluran, mula sa lupain ng mga Heteyo, hanggang sa dagat Mediteraneo. Walang makakagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng pagpatnubay ko kay Moises. Hindi kita iiwan ni hindi pababayaan man. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayang ito sa pagsakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila, ayon sa aking pangako sa inyong mga ninuno. Basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, sundin mong mabuti ang buong kautusang ibinigay sa inyo ni Moises. Huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo, saan ka man magpunta. Kaya't ipinag-utos ni Josue sa mga pinuno ng bayan, Libutin ninyo ang buong kampo at paghandain ang pagkain ng mga tao. Sa ikatlong araw, tatawid tayo ng ilog Hordan upang sakupin ang lupaing ibinibigay sa atin ni Yahweh na ating Diyos. Sinabi naman ni Josue sa mga lipi ni Naruben, Gad at sa kalahating lipi ni Manases, Alalahanin ninyo ang sinabi sa inyo ni Moises na lingkod ni Yahweh. Ibibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos ang lupaing ito upang dito kayo manirahan. Ang inyong mga asawa, mga anak at mga kawan, ay may iwan sa lupaing ibinigay sa inyo ni Moises sa silangan ng Hordan. Ngunit ang inyong mga mandirigma ay tatawid at mauuna sa iba pa ninyong mga kapatid upang tumulong sa kanila sa pakikidigma. Kapag nasakop na rin nila ang mga lupaing ibinigay sa kanila ni Yahweh, maaari na kayong bumalik at manirahan dito sa lupaing ibinigay sa inyo ni Moises na lingkod ng Diyos. Sumagot sila kay Josue gagawin namin ang lahat ng sinabi mo at pupunta kami saan mo man kami gustong papuntahin. Kung paanong sinunod namin si Moises, susundin ka rin namin ng gayon. Samahan ka nawa ni Yahweh, tulad ng ginawa niya kay Moises. Ang sinumang tututol o susuway sa utos mo ay dapat patayin, kaya't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob